Belső közlés Dal és szöveg első kézből A szerkesztő Pályi Márk Belső közlés Csók anatómiája Ahogy a sötét, szűk előszobába belépve megcsókoltalak, kialudta nyitva maradt bejárti ajtón túl a lépcsőházi világítás és éles fényjel megvillant és kialudt a fejünk fölött a villanykörte, miután pillanatnyi eltéréssel nyomtuk meg a sötétben az ellentétes sarkok felé nyúlva a két alternatív kapcsolót. A sötétség, mint a szánkban. She's not a girl who misses much. Du -du -du -du -du. Oh yeah. acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. need a fix, cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Jó estét kívánok! Önök a belső közlést, a Klubrádió zenés irodalmi műsorát hallják. A szerkesztő Pályi Márk nevében is köszöntöm Önöket a mikrofonnál Vári György. A műsorban hétről hétre egy írót vagy költőt mutatunk be, aki magával hozza a megjelenés előtt álló szövegeit, valamint beavat bennünket a műhely titkaiba. A mai adás vendége Lanckor Gábor. Ő egyszerre író és költő, ezen a napon persze főleg a verseiről lesz szó, amelyekből egyet már hallhattak is a Beatles előtt mint minden héten most is a vendég válogatja a zenéket, és még azelőtt, hogy elkezdjük a beszélgetést, rögtön meg is hallgatunk közülük egy újabbat, az Angel of Lights-tól a Black River Songot. thank you első közlés vendége a stúdióban Lanckor Gábor, és az első, amit kérdeznék is tőled, az az volna, hogy a versenyidről szokás kiemelni, hogy önmagukban is, meg egymáshoz viszonyítva is egy nagyon bonyolult hálózatot alkotnak, egy hálózat részei, és keresztül kasul átszövik őket az utalások egymásra, meg mások verseire. Szóval, hogy nagyon lassan és figyelmesen kell őket olvasni. Tulajdonképpen tényleg ezt szeretnéd megtanítani az embereket nagyon lassan olvasni verset? Miért éri meg? Miért éri meg verset lassan olvasni? Nem, ez azt hiszem, hogy sokkal inkább egy ilyen önkéntelen dolog. <laughs> tehát, hogy... De nem hiszem, hogy annyira bonyolult. Szóval sokszor meglepődök ezen, ezeken a kritikai megállapításokon. Tehát, hogy egyes... Nem bántásnak szántam. Ja nem, nem, egyáltalán nem. <laughs> Nem, tehát ö, egyes versek ö, szerintem, tehát ha egyet-egyet kiemel az ember, azok úgy olvashatók külön, csak mondjuk tényleg igaz, hogy van egy ilyen erős motivikus háló közöttük, ö, ami miatt aztán a, a szakmai olvasó érzi így a redvényfejtés kényszerét, tehát egy kicsit úgy, mint egy ilyen Sherlock Holmes Bobot csinált a Sherlock Holmesként, úgyhogy... De csak rájuk azt, Tehát, hogy a kritikusok fogják ezt megfejteni? Tehát, ja, nem, nem, nem, uh-huh. csak mondom, tehát, hogy, hogy szerintem uh-huh. létezik a verseimnek egy naív olvasata is, vagy a köteteimnek egy naív olvasata is. És csak... neked úgy is jó? Tehát, ha valaki persze, úgy tetszik... Uh-huh. Persze, persze, persze, csak mondjuk értelemszerűen az van dokument, tehát egy ilyen kritikai olvasat van dokumentálva, mivel kritikusok írnak kritikát, tehát a... Világos. Nem, nem, nem látom az olvasói marcát egyébként, csak néha. <laughs> ez egy már idézet volt, szóval igen, tehát hogy kapok visszajelzéseket sokszor megjelenések után mondjuk nem feltétlenül szakmai ö, olvasóktól is, és, és mondjuk így értik. Ak, azért is kérdeztem, mert hogy mintha alkotóként is egy ilyen elmélyülés lehetővé tevő lassú életforma mellett döntöttél volna egy egészen apró, mindössze 140, 101 fős Veszprém megyei faluban laksz, pár éve oda költöztél. De hogy mi vesz rá egy aktív, fiatal, sikeres embert, aki ráadásul doktori hallgató is egy nagy egyetemi városban, hogy Szegedről, erről az egyetemi városról van szó, elköltözön egy ilyen kis helyre. Miért érdemes lassan élni? <laughs> Hát ez, ez komplex kérdés, és nem tudom, hogy tudok erre egyszerűen válaszolni. Egyszerűen a praktikusok ennek a falura költöz, és nekünk egyébként egy Balatonhenye nevű falu, és a Káli medencében van, tehát nagyon szép helyen. Szóval praktikus az volt, hogy tavaly gyerekünk született, és gondoltam, hogy ott jobb lesz neki, amíg kicsi. Ez volt az egyik. A másik az, hogy én... És jobb neki? Jobb, sokkal, igen. A másik ok az, hogy én mm, tehát sokfele, ugye Pesten jártam egyetemre, de szombathelyen születtem, úgy nagyjából Vas megyében nőttem fel, aztán Szegedre a hosszabb, rövidebb külföldi ösztöndiak és, és utazások munkák után ö, jobb hiány Szegedre kerültem. Visszavonultál vidéki birtokra. Igen, igen. Később. Szegedre. És Szegedem viszont nagyon hiányzott a Dunántúl, úgyhogy végül is ezért vettük ezt a házat. igen, itt viszont szóval a természet, vagy ez így nem hangzik túl, vagy hogy is mondjam, na mindegy, mondjuk van, tehát hogy a természet és a természetjárás, az nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és itt ezt lehet. Tehát mondjuk fontosabb, mint, mint egy ilyen már milyen értelemben vett közéleti, vagy, vagy ilyen irodalmi életben való részvétel. részvétel igen. Jó, akkor valamit talán ebből a lassúságból is megmutat, ebből az értékes lassúságból a következő vers, amit légy szíves, olvas fel. Ez pont egy szegedi vers, a szegedi <laughs> víztoronyról szól. A víztorony. Fölhúztad a, fölhúztad a redőnyt, és mesztelen testedet a korai fény egy másodpercig úgy öntötte el, ahogy a napszegélye a holdnak körén, vakítón túlcsúszik egy teljes napfogyatkozás múltával. Cseréptetők kín, fák, véletlen villamoskocsik a kereszteződésben állva. Mint letekert rongy gézek, a víz leoldott éjszakai arcommal csigavonalba fut a lefolyón, és a friss cseppekkel már nyíltan a tükörképemre nézek. A ház fölött napfényben úszik a száz éves víztorony. And you can't hide, you know, we'll find you. It's a matter where pride flies out the window. I never got the weight off the ground. I just forgot what's up and what's down. How many get the way I feel now? There's no regret, there's just the sense that nothing is coming my way. There's so much that happened today. Mm. have called my name. It means more to them than it means to me. Somehow, I left my body, I left my fate. But it is so hard to keep away. nothing is final because it seems all the while there wasn't anything for me. I always fake my smile. There's so many careless angels responsible for me. They give me disease. They give me a pain. Susente N című száma után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai vendégével, Lanszkor Gáborral, méghozzá azzal, hogy a harmadik köteted, mert ilyen sok van már, illetve már több is, a Vissza Londonba lényegében képleírásokból áll, és ez a kérdés a képek és a szövegek viszonya, hogy miközük van egymáshoz, ez különben is meglehetősen fogalmaztat, erről írod a diszertációdat. Tehát csak azt szeretném kérdezni, hogy és mire jutottál, tehát hogy van ez nálad, meg hogy van más költőknél? a képek és... És a szövegek viszonya. Hát, ö, hát más költök, tehát hogy alapvetőleg ez ugye úgy néz ki, hogy van egy festmény, és akkor leírják nagyon egyszerűen. A végén esetleg valami intelem, hogy változtasd meg életed, vagy hasonló. <laughs> Ö, aztán van ennek egy ilyen bonyolultabb változata, mondjuk a John Keats úgy egy görög vázához, ami szerintem hogy a világodalom leginkább félreértett versei közé mhm. tartozik. Uh-huh. Ezzel a Ez gyorsan, pár másodpercben kifejtett, hogy miért értette mindenki félre. Ö, hát nekem az a meglátásom, hogy a végén van ez a szép igaz, az, az igaz szép, hogy... hogy hát ott is van egy intelem. Igen, igen, ott is van egy intelem, csak ez egy ilyen poros viktoriánus szentenciánként olvassuk ma, és nem túl szerencsés a Tóth Árpád fordítás, most nem tudom fejből idézni a végét. Csak de, de... elhítsatok, más nincs fejből. Így van, így van de az angol valami olyasmit mond, hogy, hogy szó, szó, szóval szó sincs bölcsességről az eredeti szövegben, hanem valami ilyesmi, hogy most nagyon szabadon és nagyon nyersen fordítva, hogy ez az egyetlen dolog, ami, ami, amit tudhatsz. És ugye a vers korábbi részében pedig arról van szó, hogy, hogy itt valami áldozat volt, ami után mindenki eltűnt az erdőben. Szóval egy ilyen kicsit ilyen beavatási mm. misztériumként olvastam én ezt a szöveget. És mondjuk a saját szövegeimmel is volt egy ilyen ambícióm, hogy, hogy, hogy, hogy legyen egy kicsit komplexebb a viszony műtárgy és, és, és vers között. Ja, még annyi a Keatsről nagyon röviden, csak tényleg, hogy, hogy ugye ez a, ez a az angol, angol cím az Odonogration Earn, tehát egy urnáról van szó, egy halottas urnáról, nem vázáról, hogy a Tottenper fordította. És ez az urna, tehát hogy ezt az angol filológia nagyon szépen összeszedte, ez egy csomó műtárgynak az összessége tulajdonképpen, ami egy halottas urna. Tehát, hogy uh-huh. Na, eldumáltam Igen, kétszer az időt. <laughs> nem, ez érdekes volt. Az utóbbi időben a természeti képek felé is ugyanolyan koncentrált figyelemmel fordulnak a verseid, mint a műalkotásokhoz. Ez majd látszik azokon a szövegeken is, amelyeket hoztál. Mi érdekel ennyire ilyen nagyon koncentráltan a sághegyben, vagy a Himalájában, vagy egyszem Diónak a bonyolult finom szerkezetében? Hát erre tudok egy nagyon egyszerű választ adni, egyszerűen az, hogy szeretek természetben lenni, tehát sokkal jobban érzem magam falun, fák között, erdőben, mint városban, aztán tudnék egy nagyon hosszú és nagyon bonyolult választani, de ez meg ott van a verseny. Jó, erre majd hiszem. egyszer egy külön igen. műsort fogunk szentelni. <laughs> Most légy szíves, mutasd meg, igen, hogy hogy van ez a verseidben. Jutalom. Csutkájából teje kicsordul, sötét, belül fehéres, félig érett, Október közepén a bokorról, mit én ültettem, leeszem az utolsó idei fügémet. Amíg a fiatal cseresznyefa már körbefoltos, piros és sárga leveleivel, éjszak felől írja bele magát aranylón, a hársfalomba a nemnek hangzó igen. A hajszellereibe szőtt nyírkos diót a fűcsomó alól a tenyerembe rejtem, a szerkezet magába roppan a napnevelte zöldből csontáhűlt erekben, megrendül a két és velő, ahogy a fészerben egy kalapáccsal feltöröm. Rákcsával kisé dohos dióbelet, erős ízével egészen átélhetőn siet velem előre, váltja ki magát az őszből, nem is az évszak ősz, ősz, ősz az ember. A kerten túl zöld akácok között a puszta lélek, ködlik a november. A sárga héj a tarlón, akár egy aluforgács. Tört szárak párhuzamos sorai között a szélelcázta egerek, itt-ott mocorgás. Today was one where lost in thought. I really feel I am losing not an ounce of what you see in me, my lamb. If you're not with me tomorrow, that would be the worst. I'm glad I dreamed of what I dream of today. A thing was birth. oh, all around, oh, all around. It's kept together, moving all around, oh, all around, oh, all around. It's kept together. My brain it beams, it's here it all, and living I must work to make our lives here justified, and not let trouble lurk. Instead of seeing monkeys biting, I lay on the ground while my hectic traveling partner wandered all around. all around, oh, all around. It's kept together, moving on all around, oh, around, oh, all around. It's kept together, moving. Ez itt továbbra is a belső közlés, a mikrofonnál Vári György, vendégünk a stúdióban Lánckor Gábor. Most Bonnie Prince Billy Nomadic Reverie All Around eh, című száma után beszéljünk egy kicsit mondjuk a katolicizmusról, abban a versetben is, amelyet nem sokára felolvasol, erőteljes vallási utalásokkal dolgozol, ahol egy elég gyakran máskor is, és az eddigi egyetlen regényed a Mindennapit ma című, mint már a címe is mutatja, eh, szintén ilyesmivel foglalkozik, egy katolikus szent Néri Szent Fülep József életével, akit ugye a máshonnan nem, akkor onnan ismerhetünk, hogy a Legyetek jók, ha tudtak című olasz film az ő életéből. Készült a te könyved is vele foglalkozik, persze nagyon máshogy, illetve a szentség és a bűn viszonyát járja körül. Miért épp őt már, mint Fülöpöt választottad, mi foglalkoztat benne, illetve általában mi foglalkoztat és hogyan viszonyulsz a katolicizmushoz? Hát ennek a fülöknek praktikus oka volt, annyi, hogy Rómában voltam fél évet és ösztöndíjjal, és akkor ott találkoztam ezzel a történettel, meg mm, szóval tényleg röviden a kerete ennek az egész regénynek annyi, hogy egy hercegi családnak meghal a fia, Néri Szent Fülöp pedig feltámasztja egy órára. És azóta is ennek a csodának a tiszteletére a Palotta minden évben március 14-én vagy 16-án, sem nem tudom megjegyezni, nyitva van a nagy közönség előtt, mert hogy a szobából, a, ez történt ez a csoda, ott kápolnát alakítottak ki, és akkor egész nap mise van. És akkor én ott találkoztam ezzel Mondjuk egész... ott a kápolnában? I- uh-huh. Igen, tehát hogy tudtam, hogy ez van, elmentem, és, és, és úgy... Az ihletet. Igen, igen, igen, igen. Uh-huh. Mhm. És ami általában a hát katolicizmus hát általában, illeti? szóval nem vagyok vagy hát na, szóval nekem kicsit ilyen ellentmondásos a viszonyom, mert mondjuk, ha azt mondanám, hogy gyakorló katolikus vagyok, az azért erős túlzás lenne. Ö, de mondjuk ez az ilyen kultúrkatolicizmus az mindenképpen nagyon-nagyon erősen meghatározza a gondolkodásmódomat. Ö, aztán persze, mondom, tehát ez ellentmondásos is ez a viszony, ö, de nem hiszem, hogy erről most ki tudok térni úgy nagyon mélyen, de, de mindenképp mondjuk a, a szentség, bűn, meg ezek a, hogy is mondjam, tehát ahol a sötétebb dolgok is szépen felfénylenek, szóval mondjuk ez, ez, ez az a vonulata kereszténységben, illetve a nagyon-nagyon gazdag keresztény hagyományban és kultúrában, ami úgy leginkább foglalkoztat. Tehát mondjuk, aminek mondjuk a vizuális megfelelője mondjuk a Caravaggio-nak a képei igen, tehát hogy a katolikus egyház ilyen dolgokat is megengedhet magának, ez, ez rendkívül okos szemes számomra. <laughs> Oké, okay, és akkor most jöjjön a versed részben ilyesmire. Én Federico. Hogy értem-e spanyolként az olaszt? Időnként, mint a tisztán értenék szavakat, üdv, dicsőség vagy malaszt, annyit, mi a válaszhoz épp elég, a kérdést még csak félreértve se, választ, mely kérdésem tételezi, akár két pár tüdő, két pár vese, egymást két szív, ha könnyű kétkezi a munka. Én Federico vagyok, Federico és én Federico. Akár egy halott fekete rigó szárnytollai szabály szerint ragyogsz. Késő agóniádban eltakar, a nyelv mélyre lökve a magyar. got a black widow spider for a mama, Lord. Got a diamondback rattler for a paw. Well, I got me a woman down in New Orleans. Got a friend in Arkansas. Got a morning full of make believe. Got an evening full of time. I got the hand. But a lady gonna make you grieve. Loving gonna make you mine. Ain't never seen your town before, and I won't be back again. Oh, I need me a place to hide my face from the howling of the wind. I got the blues sewn into my jacket sleeve. Got a goat skin full of wine. I got the hands, pretty lady, gonna make you grieve. And the loving gonna make you mine. So light the lantern above your door and hold your curtains wide. Take the ribbon from your hair and laid by your side. Now I ain't looking for a lie to bleed. My own will do me fine. I got the hands, but a lady gonna make you grieve. And the loving gonna make you mine. I got the hands, but a lady gonna make you grieve. The loving gonna make your mind. Well, I got the hands, for the lady, gonna make you grieve. The loving gonna make you mine. Lanckor Gábor ül itt a stúdióban, a belső közlés mai adásában, az előbb pedig Towns Van Zandt eh, Black Widow Blues, vagyis Fekete Özvegy Blues című számát hallgattuk meg. Eh, és nem sokára a te zenekarod egyik számát fogjuk meghallgatni, mert hogy neked még olyanod is van, a Médei a fiai, és ami nagyon feltűnő benne az az, hogy az a zene, amit csináltok és amit majd mindjárt hallhatunk, az nagyon kevéssé hasonlít azokra a számokra, amelyeket behoztál. Másféle zenét szeretsz hallgatni, mint csinálni, és akkor megkezdve, hogy másféle verset szeretsz olvasni, mint írni? Hát sok, sok, sokfélét szeretek hallgatni és olvasni is, tehát de szerintem erre a kis country számra, ami most szólt, arra picit hasonlít. <laughs> Jó van. A, és mi a helyzet a versekkel? Azokra még nem válaszoltál, hogy... Hogy, hogy kiket olvasok? Hogy, ö, tehát, hogy igen, hogy ö, olyanokat szeretsz olvasni, amilyeneket írsz, illetve hogy kik azok, akiket szívesen olvasol, hát. akik megihletnek, vagy azok, akik, tehát hogy számítasz erre, hogy valaki megihlet, vagy nem ez a e- versolvasásnak a hát célja? Hát nem, vagy nem, a vers az bennem, az már túl öreg vagyok, és ez az <laughs> akadémiai dolog, hogy akkor most elvégeztem a doktori képzést, az is így így kicsit. Most de, de nem baj ez. van az irodalomból. Hát nem az, hogy elegem van, csak, csak tehát így íróként, meg, meg szóval mondjuk akár a vizuális művészetek, amiről korábban beszéltünk, vagy, vagy, vagy hát főleg az, főleg az, ami, ami, ami úgy jobban megmozgat, mint mondjuk egy vers, hmm. mondjuk vannak azért nagyon nagy löketek, például most az új térei kötet, az, az, az nagyon jó. Bár ugye sok verset olvastam már belőle korábban, de ez egyben most az ez tök, tök, tök nagy löket, úgyhogy csak hát ritkán van ilyen volumenű kötet, mint a Térei Mól című könyve. Akkor e, most e, halljuk a a fiait. szót, Lanckor Gábor zenekarának szerzeménye, ő van itt, gratulálunk, ő van itt velünk a mai estén. Említetted volt, hogy hát eleged van már az irodalomból, amely fiatalkori játszadozásai terepe volt, de mégis van egy nagyon kedves és mostanában fájóan kevéssé olvasott költő Berzsenyi Dániel, akivel tudomásom szerint sokat fogtál, szoktál foglalkozni, meg ez látszik is abból, amit írsz. Hogyan találtál rá, mi köt vele össze, a számít, hogy a földid? Valamelyest? Igen, meg van egy ilyen távoli rokonság, is, hogy a déd, déd, déd, déd nagyanyám, igen, az apai déd nagyanyám, ő még a Berzsanyi nevet viselte. Hát vérrokonok vagytok Berzsanyivel? Lényegében <laughs> igen. <laughs> Lényegében igen. Igen, igen. Meg hát a, tehát az a falu, ahol a nagyszüleim laktak, Köcsk, az szomszédos falu hetjével, egyházas hetjével, tehát ö, lényegében mondjuk ugye a, a Horáciusnál van a szórak tehegye, a Berzsénynél ez a ság, ami nekem egy teljesen otthonos dolog volt, hogy lényegében ott nőttem fel, tehát hogy, hogy az, az a szenárió, ahol a mhm, versek játszódnak. Ez mondjuk így a, ehhez a latin Horácius élményhez is úgy megkönnyítette az utat, hogy így mondjam. Világos, valamint ugye te is visszavonultál birtokait, és köztudomásban van, ő is <laughs> életeddel én. Azt lehet tudni, hogy készül egy regényed, illetve drámáid kötetbe rendezése is zajlik. Hogy ezekről mondanál valamit az érdeklődő közönségnek? Hát a regény az már régóta készül, és mondjuk itt tavaly, tavaly tavasszal is úgy volt, hogy kész, aztán rájöttem, hogy hát a fele van meg körülbelül úgyhogy most egy babonából sem mondanék róla semmit, mert mint ennél többet. A színdarabok azok, azok készülgetnek, igen. Tehát, hogy idén most abból élünk lényegében, vagy hát nem abból élünk, nem mondjuk nekem a, az a keresetem, hogy ösztön díjjal írok egy színdarabot, hm. ami a Csepeli négyes hajléktalan gyilkosság ürügyén félig ilyen dokumentum dráma, félig pedig drámai költemény. Na, ez most csak így a... Ez a 2009 körüli. Igen, történet. igen, igen. Mhm. Tehát ez, ez tulajdonképpen csak az ürügy, tehát a darabnak az első fele, és aztán úgy hát megy egy ilyen szabadabb ö, dramaturgiába. Ö, hát ez, ez van, és akkor a, ami még így, így ilyen dráma körüli dolog, és mostanában volt, hogy a egyik fotós barátommal, aki ilyen performance dolgokban is otthonosan mozog, hogy vele megcsináltunk két rövidebb ö, szövegemet, amik ö, az egyik az ö, a, azon a helyszínen játszódik, ahol Hajas Tibornak volt a halálos autóbaleset, ez Szegedhez közel van, a másik pedig Szegeden a Marostorokban, és ott, ott készültek ilyen mindenféle akciók. Ezek a YouTube-on megtalálhatók esetleg, ha valakit érdekel, vagy a honlapomon is a nevemre keresve. Oké, és akkor most mint ezek után felolvasnál nekünk egy utolsó előtti verset? Persze. Madárra nem a dal, a lázavat. Madá- madárra nem a dal, a lázavat. 39 fok Celsius fölött már nem tagadod meg a tollakat, a két viaszos, testhosszúra nőtt szárnyat testeddel párhuzamosan meg nem moccannak. Te amíg hátsó agyad a vánkoson, innen testestől, szárnyastól kimetsz, madárra nem ad lavat, a láz. Vaktölgyöd útban fészkedre találsz, egy uráli bagolypár hagyta el, mely alacsonyabb erdőkben telel. Fekete foltos tojásaikon megülsz, mint sápad Gábrielikon. Bloody Valentine együttes Lose My Breath című száma hangzott el. Vendégünk Lanckor Gábor, akit most sajnos kénytelen vagyok megkérni, hogy olvassa fel utolsó mára hozott versét. Új bor. Mint a hegyoldal tőkéi a csobánc török ostromai idején, tarts ki az őszben, ne rohanj ki a lomtalan őszbe, hajtsd be a nyárat tírszusszal, frissen metszett venyigével az őszbe, a durva bazaltból épült, perzselt kecskekarámból az illatos őszbe bele, fekete nyelvvel mindje mekegje ki, érik a szőlő, omlik a hegy, a szélfosztorgatta diófákkal elforog, és mire észbe kap a latin pásztor, magyarul szól görög éneke. Nincsen az ősznek ege, se földje, venyigéje van, amiről lerabolja a szemeket a seregé, és ha bejöttek az őszi esőzések, a föld meg az ég is összeborul a nyírkos fákkal, szőlőtőkékkel, avarral. Bárki tereli is, a nyáj csak béget. Halod a szarvast a bozótban, mint bőg. Lezabálja az elhagyatott szőlőskertek maradékát, bőg, hogy a vérében forjon ki a must új borrá, állatok, istenek együttvére, egészségünkre. Párzani kíván. thank you They send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town, where the thin men stalk the streets while the signs stay underground. Day after day, they tell me I can go. They tell me I can blow to the far side of town where it's pointless to be high cause it's such a long way down so i tell them that i can fly i will scream i will break my arm i will do me harm here i stand foot in hand talking to my wall. I'm not quite right at all, am I? Don't set me free. I'm as heavy as can be. Just my librium and me, and my EST makes three. David Bowie All the Mad Men című számát hallottuk, és hátra van még a The clash a Lost in the Supermarket című dal is. Ezeket természetesen mind vendégünk, Lanckor Gábor válogatta, akitől most el kell búcsúznunk. Köszönöm szépen Lanckor Gábor költőnek, írónak, hogy itt volt, hogy elhozta a zenéket és a verseket magával, sőt a verseket fel is olvasta. A jövő héti adásban, jövő heti adásban Marton Éva várja önöket Tallé Redinával. Ne felejtsék el, hogy műsorunkat az adás után meghallgathatják a Klubrádió honlapján az archívumban, és a belsőközlés.blog.hu címen is. Az összes eddig elkészült műsorunk fenn van. Én most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok a műsorvezetőt, Vári Györgyöt hallották. thank you was a night.